บุ๊กทูห้าสิบเปเดเซตที่สระว่ายน้ำนาบาเซโนวันนี้อากาศร้อน ดานาสเย วรูเช เราไปสระว่ายน้ำกันไหม Idemo li na bazen คุณอยากไปว่ายน้ำไหม Jesi li raspoložen, raspoložena za plivanje คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม Imaš li peškir คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม Imaš li kupaće gaće คุณมีชุดว่ายน้ำไหม i ม a ชลีคูปาชีคอสติม คุณว่ายน้ำได้ไหม Znaš li p l i v a ติ คุณดำน้ำเป็นไหม z นาชลี r o n i ติ คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม Znaš li skakati u vodu อาบน้ำได้ที่ไหน Gdje je tuš ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน Gdje je kabina za presvlačenje แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน Gdje su naočale za plivanje น้ำลึกไหม Da li je voda duboka?